Pues sabemos que estamos ante la operación Pandora, una operación ordenada por la Audiencia Nacional que se ha iniciado pasadas las 5 de la mañana, como decís, contra una organización terrorista de carácter anarquista que al parecer habría colocado diferentes artefactos explosivos en los últimos años. Hay registros simultáneos en la Comunidad de Madrid y en Barcelona. Aquí en Barcelona, como mínimo, nos hablan de siete registros simultáneos en diferentes puntos, en el barrio de Poplasec, en el barrio de Sant Andreu y también aquí en la parte alta de Gracia, donde nos donde nos encontramos y donde, como dices, está la casa ocupada desde hace años, conocida como Casa de la Montaña. Comunicat de la Casa de la Muntanya, 17 de desembre del 2014. Va escriure Eduardo Galeano que fins que els lleons no tinguin els seus propis historiadors, les històries de cacera continuaran glorificant els caçadors. Abans de res i en primer lloc, des de la Casa de la Muntanya volem solidaritzar-nos amb, amb les 11 detingudes, companyes i companys nostres, no tan sols perquè haguem viscut juntes en altres temps, sinó pels somnis i les vistes compartides. Diuen que si la informació és una guerra, les mentides són les bombes necessàries per, mi, per mutilar l'enemic. I des d'aquesta premissa, el senyor Espadaler i la Brigada Política i la Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra ja han fet la seva feina bombardejant-nos a tots i a totes indiscriminadament en aquest nou show mediàtic policial. La criminalització del moviment de protesta de Barcelona és una constant i les ànsies de venjança de les, dels gestors del poder quelcom al que estem malauradament acostumades. Aquesta ha estat la segona vegada que les forces policials assalten la Casa de la Muntanya. La primera va ser el juliol, el 18 de juliol del 2001. Llavors, un pistoler anomenat Silveiro Blanco, cap dels antiavalots de la Policia Nacional, encapçalada un dispositiu il·legal, ara han estat 450 Mossos d'Esquadra, la majoria de la, de la criminal Brimo, els que, amb una ordre d'escorcoll signada pel jutge Bermúdez de l'Audiència Nacional i que sempre s'ha negat a ensenyar-nos, ens, ens ha segrestat i detingut de forma il·legal durant més de 8 hores. Insistim, res de nou sota el cel en aquest intent de convertir la ciutat dels prodigis d'Eduardo Mendoza a la ciutat parapolicial de George Orwell. I quan parlem d'Orwell i del control de 1984, no és una metàfora. L'any passat, L'any passat, Primer el juny i després de l'octubre, forces policials ens van instal·lar un dispositiu que un grup d'activistes va detectar, desmantellar i que la coordinadora antirepressiva de Gràcia va denunciar durant una roda de premsa a la plaça de la Vila. Llavors, no sabíem quin havia estat el cos policial que les va col·locar, dubte que avui ja el tenim resolt. Els Mossos d'Esquadra, durant aquest famós període d'investigació contra l'anarquisme a Barcelona, que va començar el 2012, com amablement s'ha encarregat de recordar-nos el responsable d'Interior, senyor Ramon Espadaler, ens va posar una videocàmera que capturava imatges i les enviava via mòdem a un destí desconegut de forma totalment il·legal i com aquests són dels qui eh, sí que no obliden. Sabem que ens tenien una guardada a la recàmera. Prenem nota, un a un, i el partit continua. També tornar a denunciar que en un suposat estat democràtic es mantingui vigent la terrorífica Audiència Nacional, hereva del Tribunal d'Ordre Públic, o TOP, franquista, que jutjava la dissidència política i denunciada múltiples vegades pel relator dels drets humans de l'ONU. Ahir vam tornar a viure una jornada fosca a la nostra ciutat. La bategada com a Operació Pandora ha estat un cop contra els drets fonamentals de qualsevol persona i ens preguntem molt seriosament, més enllà del moviment anarquista i més enllà de la Casa de la Muntanya, fins quan aguantarem? Fins quan aguantarem que ens retallin en sanitat i educació? Fins quan aguantarem eh, aquesta crisi la, la paguin els de sempre? els treballadors i les treballadores d'aquest país? Fins quan aguantarem els desnonaments i els suïcidis de les famílies desesperades, l'intent sistemàtic de controlar els nostres cossos, la impunitat policial, la violència de la Brimo, la violència de saber que no arribarem final a final de mes, la, la violència del secret de sumari i dels grans titulars acusant-nos de violents i de violentes, a les que busquem una alternativa a aquest canibalisme. Des d'aquí volen cridar a aquesta ciutat rebel i solidària i a organitzar-nos i a respondre col·lectivament. Estigueu atents i estigueu atentes a les properes convocatòries. Barcelona, Rosa de Foc. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Anarquia!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 Eren les 5 de la matinada quan unes altres ens avisaven per telèfon del que estava succeint. Un macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra havia rebentat les portes a Casa de la Muntanya, de l'Ateneu Llibertari Sant Andreu de Palomar i de l'Ateneu Anarquista del Poble Sec. Alhora, també estaven escorcollant les cases d'amigues i companyes als mateixos barris, a Gràcia i a Roquetes. A més a més, de Sabadell, Manresa i Madrid, a mesura que va avançar el matí, vam anar coneixent algunes dades. El cop repressiu està orquestrat des de l'Audiència Nacional de Madrid i es van detenir a 11 persones en total. És en aquell moment que la premsa i la policia repeteixen un mateix nom, Operació Pandora, i parlen de terrorisme anarquista. L'acusació és d'organització terrorista. En una operació contra el terrorisme anarquista i més soroll que l'ariet rebentant la porta l'ha fet l'etiqueta d'organització terrorista anarquista. Eh, se acusen de, de per para fines terroristas. Esta es la, la, la acusación que, que les vamos a imputar. Operació policial contra una suposada organització terrorista de caire anarquista. Dos dies després a Madrid, set d'aquestes persones són enviades a presó preventiva. L'Audiència Nacional ha decretat secret de sumari i no ha revelat els fets pels quals se'ls acusa i empresona. T'havies imaginat arribar a aquest punt? A nosaltres no ens sorprèn. Els anarquistes els servim de xivo expiatori per generar por. Mai els hem caigut bé. No passa res. Nosaltres tampoc tenim estima ni a l'Estat, ni a la policia, ni a les presons, ni a tot el sistema econòmic que sustenta. Hi ha un conflicte obert, i no ens amaguem d'això. Criminalitzant-nos a nosaltres pretenen espantar tota la dissidència, a totes les persones que comencen a estar massa fartes. Per elles, per totes, llibertat empresonades a l'operació Pandora. S'han equivocat, no són 11, són moltes més. A terra els murs de les presons! A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. si pues es que para una vez que no compro. Pues ya está. No lo has comprado, pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar. Hoy es el gran día. Los Reyes Magos no son tontos y este año no habrá regalos. ¿Qué oigo? ¿Qué por qué? Escucha esto y luego cuéntame. soportar, esos precios tan caros, esto es increíble. ¿Cuándo pararán ya de abusar? Este perroche tan solo en una noche te gastas más dinero que si te compras un Porsche. Pobres gastando todo en el gran día, creen todavía en una cosa perdida. ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí, si te atreves. ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí, si te atreves. ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí, si te atreves. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Navidad? ¿Dónde estás? en la calle, mucha gente corrupta. Esto no parará, aunque sea en esta fecha. Hambre, muerte, droga, sida y una guerra que está hecha. ¿Qué hará un b-boy como yo en esta ciudad? Olvidar problemas, recordar alegrías, intentar pasar mejor estos días. Vivi pides deseos que se cumplan, no quieres el daño en el próximo año. No, creáis mentira, nunca nunca será realizado el sueño de Navidad. Se está viendo derrotado. Cuando miras a un chaval en la fe que tiene en el viejo Santa Claus comprimido por la nieve, sal Santa Claus no existe, no, eres tú. Do, do, do, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí, si te atreves. ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí, si te atreves. ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí, si te atreves. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí, si te atreves. ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí, si te atreves. ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí. ser amados para conseguirlo, incluidos, démonos la mano. Pobres y ricos, negros y blancos, todos juntos en el mundo, mensaje de paz. Que todo crítico te quiere mandar, sin rencores, muy feliz Navidad. Acordémonos de todo y digamos la verdad. Vagabundo por las calles, gente fuera de su hogar. De ellos no se habla mejor, mirar atrás mientras se mueren de asco. ¡Feliz Navidad! El hombre poderoso todo lo ha civilizado. Amazonas ya nos coge, se los se ha acabado, pero eso no importa, para ellos no es verdad. Vamos a juntarnos todos, grita ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! feliz Navidad, feliz Navidad. Solo una cosa más. Las guerras siguen y no van a parar. Los políticos hambrientos siguen mandando dinero. ¿Quién es el más peligro ¿Quién es el más cínico? Intereses exteriores hacen a un país más rico. No importa que mueran hermanos en la guerra, hay que dar la verdad. ¡Feliz Navidad! En las calles se sigue vendiendo mierda, regalitos del demonio de un falso Baltasar. Que ahí sí que no lo puedes parar. Procuran estas fechas engancharte a la vida. Mientras tanto, los que no pueden ¡uh! nos va a salvar. La vida sigue. ¡Feliz Navidad! ¡Decir feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Decir feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Decir dulce Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Decir feliz Navidad! feliz Navidad! feliz navidad decir dulce navidad dulce navidad feliz navidad feliz navidad ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí, si te atreves. ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí, si te atreves. ¿Dónde estás, Navidad? ¿Dónde estás? Siéntate, ¿dónde estás? Navidad, ¿dónde estás? de ¿dónde estás? Navidad, ven aquí, siéntate, ¿dónde estás? En estos días ya no queda dan alas aunque sea Navidad. Te sigue dando patadas, o ese es este el espíritu de la Navidad. Si en el cielo existe algo, no quiere ver la verdad. Y Navidad trabajas tú, había que hablarlo con amplitud. Que está estas sin gas que soportar los pesados de tu jefe que se hacen de Y luego para que si no te renta nada cuando llega enero. Es una saga y en Navidad. Recuerda, lo importante es tu gente y saberlo vivir. El ejército siempre debe estar preparado está en Navidad. Si tú eres uno de esos tipos que les toca una guardia todavía siendo un niño, con tu césped, con tu gorra, con tus balas, con tus botas. Si tú quieres disfrutar, vas a tener que pagar a uno de tus compañeros por la dulce Navidad. Por la dulce Navidad. Por la dulce Navidad. Por la dulce Navidad. ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí, si te ¿Dónde estás, Navidad? Ven aquí, si ¿Dónde estás, Navidad? hot crítico te quiere mandar sin rencores. Muy feliz Navidad. Escoltes 1984, vius a 1984, a dia 20 de desembre de l'any de l'Armagedon. Buenas tardes y bienvenidos a 1984, como cada semana entre las 5 y las 7 desde de Titoeta Radio y a la resta del món vía Radio 77 y Radio Bronca. Muy buenas tardes a todos. Eh, aquí estamos, <laughs> como tú vosotros decís, en 1984. Larry está a los mandos hoy del timón. Bernard, Muy buena. <laughs> siempre con sus pequeños eh, comentarios de lo que pasa en el mundo. Fede, como siempre, de aquí para allá. Yo al micrófono. Y J con su pequeño baúl, haciendo, haciendo, como siempre eh, buena audiencia. <laughs> Y también te anima <laughs> a Hipólito. como Hipólito, que dona comentaris... Eh, <laughs> y fa cigarros. Pero bueno, este, esta semana, como todos sabéis, eh, seguramente que os habéis dado cuenta que es... Qué semanita, ¿eh, Raúl? Especial Navidad. bueno, estamos pre pre, justamente pre... Prenavideños. Prenavideños. Pero como no, haremos un pequeño especial hoy, pues... Oh, de, de la Navidad. I xerraran de l'actualitat, ja que ha estat una setmana convulsa també, ja Bastante. ho heu sentit i ja ho, ho sabíeu. Uh, avui de matí hi havia manifestacions també pels fets socorreguts a, eh, a Barcelona aquesta setmana i també en protesta per la llei Mordassa a totes les ciutats de l'Estat. Sí, sí, no, i és que a més aquesta operació Pandora va tenir com a... Com a bueno, evidentment, eh, lo de Barcelona potser és el més escandalós, però bueno, se van detenir gent de Madrid i gent d'altres bandes. I, però bueno, tenim també, que la setmana ha donat molt de sí, perquè també tenim aquest personajillo que volen acusar de ment, que també va, va fer esclatar el seu cotxe, bueno, esclatar, <laughs> va fer incrustar el cotxe a la seu del PP de Madrid. Sí, no, la eh. verdad es que Madrid ha tenido... Eh, Eh, esta semana mucho movimiento entre eso y que también se pegó fuego la azotea del Ministerio de Defensa. <laughs> fuego en la ah, azotea del Ministerio de Defensa, eso es un, temazo por un bon, eh, una buena canción Eh? que... en cualquier cosa que no mm, No sé, pero también ya hace tiempo se pegó fuego el sótano. O sea, imagínate tú lo, que se cuece, lo que se cuece entre el sótano y la azotea. cuando <laughs> se creman los sótanos y y y cosas de que que ser una miqueta... <clears throat> sí, eh, sin palabras. temas. Hay mucho, hay mucho tema, hay mucho tema. Pues vos recomanem els programes especials que des de Ràdio Bronca a través dels seus podcasts trobareu eh, ah, en, en relació als afers de la Casa de la Muntanya i l'Operació Pandora. Hem començat escoltant ah, aquesta setmana la cançó Anarquia del grup de Bea Sain, Delirium Tremens. Era la seva maqueta de l'any 84, molt més canyer que la seva trajectòria musicalment i reeditat de, amb La vida és un mus fa poc temps. Després hem escoltat algunes novetats com eh, una banda de Barcelona, se fan dir Accidente, i amb el seu segon LP, Amistad i Rebelión, pues deja, deixen clar el seu rollo melòdic i compromès, al igual que el punk eh, de Demència Col·lectiva, una altra banda on trobam gent de de Inmundicia o Suïcides. Uh, eh, I després escoltàvem aquesta cançó de l'Anca Hip Hop, uh, el proto-hip hop a l'estat espanyol. Era l'època de Madrid Hip Hop i les primeres bandes que d'allà sortien i escoltàvem un Christmas de, de la banda Estado Crítico amb un single de Troya Discos. Tú, Raúl, me, ha gustado. Por eso te has traído el baúl de Navidad, ¿eh? Con la bola, la. Sí, <laughs> y el Papá Noel tira. En vez de tirar del trino los renos, es Papá Noel que lo tira, porque los renos están como de, huelga. <laughs> dicen que no quieren tirar este año. Porque una muy buena opción. Sí, sí, dicen que, se quieren poner. Eh, pues quieren solidarizarse con, la gente del Ártico, con los osos polares. Dicen que, no tiran, <laughs> que, que lo tire otro tío. Que están hasta el gorro. Hasta el gorro, exactamente que siempre en Navidad les cargan de regalos y que pesa mucho. Y ellos también quieren justamente, pues, pasárselo bien esta, en <laughs> esta fecha. Pues sí, me he traído, pues, un poquito también, ya que has puesto un, un villancico de en plan hip pues yo le voy a poner más punky. Más punky. Vamos allá, al justamente a un sitio donde dentro de poco estarán orden mundial por allí, que es a California. Ahora están por Filadelfia. Seguramente que esta noche o mañana irán a Las Vegas y de allí ya, pues para California. Pues nos vamos allí allí y pondremos un grupo que se llama Fear. Seguramente que mucha gente lo conocerá. Y con una canción que se llama Fuck Christmas. Don't just Christmas. All the children on the street hope they get something good to eat. But for me, it's not so great. Fuck Christmas! Fuck Christmas! Fuck Christmas! Fuck Christmas! Fuck Christmas! Fuck Christmas! Fuck Christmas! Fuck Christmas! Eso, Fuck Christmas. <laughs> Porque seguramente que de uno le, da como yuyu ya la Navidad. Como que pasemos ya al año siguiente y eh, dejémonos ya de consumismo y chorradas en Navidad. Sí, por eso duro todo el año ya. Por, <laughs> es que por eso, o sea, consumir, podemos consumir cualquier eh, día del año y parece que es, es las fechas señaladas para, venga, todo el mundo a los grandes almacenes y hacer regalitos para quedar bien con la gente. És el que tenim, però de tota manera pot, pot servir una manera també per, per, per informar-se de coses, no? Eh, per exemple, un, un dels temes que sí, a mi sempre cada, cada Nadal se me ven escap és tota, tota la història de los zoroartistes, artistes, <laughs> que... astristes, perdona, que, bueno, que si voleu aprofitar per llegir-vos i informar-vos de qui eren els tres rei mags, d'on venien i tota la tota la informació que, o tota la història que, que, que ve, ve d'aquesta aquesta religió, antiga religió, la zona, el zoroastrismo, pues, bueno, eh, és una bona opció per, per llegir i informar-se una miqueta i, i, i bé, perquè com tots sabem, tots, eh, tots eh, se va com a manipulant i se va duent, sobretot en aquestes eh, èpoques de Nadal, cap a consumisme pur i dur. I, i bueno, aprofita tu per, per, per llegir una miqueta també. Mm -hmm. Pues bé, seguirem el Nadal i posarem una altra, una altra Nadala eh? También te has traído un villancico. Sí. Ay, <laughs> Jota, ahí te veo. Bueno, tengo entendido, o tenc entès que, que és una Nadal, No, supos que sí. Mm. de d'un supergrup, són el Nego Gorriac. Uau! I és d'un EP, un single, que, que se diu Atoratoris, el nom de la cançó que, que escoltarem. Mm -hmm. Pues venga, vamos a poner el Nego Gorriac i escoltarem el seu nadalenc. Mm qué bueno, qué bueno. Hacía tiempo no escuchaba esa canción. Se ha marcado un, hip hop allá en Mitch, ¿no? Sí, sí, bueno, es eh, lo que hacían ya cuando sacaron ese tipo de, formato ya con esta banda. Sí, principios de 90, como se usaba un poco eso. Sí, pero bueno, a mí me gustaban porque el ritmo que llevaban era muy, pues eso, cuando empezó entre Negorri y Atides con dos, marcaron un un paréntesis, lo que eh, había de decadencia un poco en el punk, ¿no? Pero bueno, ellos mismos, pues, justamente, sí, es así, yo más o menos lo, vi de esa manera. Y me pareció muy original pues que salieran este tipo de bandas, así como impulsando el eh, hip hop o el rap, tío, con, con instrumentos como Dios manda. Como Dios manda, Claro que sí, que mande, que mande durante mucho rato, sí, si no oiréis en toda Mallorca. Uh, <laughs> escoltau el 1984, aquesta setmana també ha estat notícia que el Premi Nobel de la Pau en Barack Obama ha donat un cop d'efecte a la seva política internacional i el grup de WhatsApp que tenen els hotelers mallorquins en el carrer Fluixà, Melià, Barceló, pues treia fum d'emoticonos de, de fiesta, no? Ja se uh. freguen les mans els hotelers mallorquins dels negocis que podran continuar fent allà, a lo grande. Ja, I, I, bueno, sembla que el bloqueo de Cuba ah, entra Cuba. Un, altre, un altre impàs. I anem a recordar les reivindicacions de Revolució X amb aquest segon single seu. Cuba i, i, i res, que no ha, la llibertat no és res pus i res més senzill que poder triar. No? Si podem triar, som lliures. O sigui que triar on, vol, on anar o a quines pàgines ficar-te, pues això és llibertat, un poc més. Bueno, está bien, però no sé. A mi no me, no me cuaja uno. No te cuaja, ¿eh? No. Luego pasaremos a la sección político terrestre. <laughs> bueno. Sigamos con tu baúl. Venga, pues. no te para Que sé que vienes con ganas. Tengo, bueno, ganas de escuchar música, como siempre, aquí y compartirla con todos los radio oyentes del otro lado de, de aquí de nuestra radio que nos escuchan más o menos habitualmente y si no os escuchan pues está cojonudamente vamos a pasar con un grupo de chicas de ya de finales de los, de los 70, principios de los 80, que eh, la verdad es que me gustaría hacer un especial de punk girls, porque había bastantes chicas que se dedicaron al punk. Y hay un. Ah, esta mañana estaba justamente visionando un documental que la verdad es que es bastante interesante de, chicas del punk ahí en Inglaterra. Y bueno, había un grupo que era la hostia. O sea, viendo los vídeos de, este grupo de chicas, la verdad es que <laughs> se lo montaron muy, muy, muy bien muy bien cada vez que hacían sus videoclips y tal, ahí como un plan destroyer por los supermercados y por donde iban, que era el grupo, pues, las eh, Slits, que me parece que eh, son las cortadoras o algo así, o las rajas como le podían decir en, traducción castellana. Y escucharemos una canción, como no, que hace mención a, a lo que son ellas, chicas, Typical Girls, The Slits. recordar... Bé, no se no hi la influència dels Clash en aquesta, en aquesta banda. Sí, un poquito, un poquito. Eh, un poquito la, bastante. bastante I també que... recordar que, que en aquest grup hi havia una, una espanyola mm -hmm. que l'equip de... No sé què en el món d'un pil de pillaren per una playa fede. Ah, sí, la van parar l'àudio la temporada passada. Que era sí. Napalm Molly, que era lota d'en de, Joyce Trumer. Exactament. Ara una xafardada d'aquestes així. <laughs> Ah, bueno. Sí, sí. Curiosidad. Curiosidades que siempre pasan y mira, vida. Eh, piensas que es un grupo inglés, pero siempre hay algún mm, cooperante de, aquí cercano. De otro sitio. Dale, sí, Bueno, bueno pues- Jota, que no te para tú, venga, va. Ah. vienes aquí jugando al tenis conmigo un poco siempre. clásico, para. De los clásicos. Muy buenos. Son eh, clásicos. Son Zero Boys. Me uh, encantan ese grupo. de Soy... un recopilatorio que, que recopila, Que, recopilatorio que recopila, eso está bien. Si no, no sería un recopilatorio, sino recopilar. recopilara. <laughs> Eh, primeras sus ah, y... para mí las mejores. Sí, para mí también. segundo está mal, pero me gusta más el primer EP. Ah, pero tú has escuchado el primer single. Mm, es pues muy Ramonil. Sí, no, sí, sí, sí, Pero bueno, tiene varias épocas, ¿no? Tiene muy, sí, pero bueno, está muy bien. Zero Boy es, una banda que ha tenido sus andaduras y la verdad es que son cojonudas. Como todas las bandas. Sí. Tienen su proceso proceso Sí. <laughs> por però si escoltam high places, una cosa así venga Pues. tío. Más, ahora más alegraba la tarde ya, eh. Un chute. Eh. Es un chute para mí eso. Eso para mí es como. No eh, rollo. Exactamente. Yo siempre el chute musical es el de plan buen rollo. O sea, a mí me tienes ahí como medio dormido, me pones una cosa de estas y. Y despierto mm, como si me hubiese tomado tres cafés. <laughs> Déjate de Red Bull. <laughs> a mí musicalmente esto me, me reaviva, como si estuviera en la fosa común. Bueno, pues ahora yo te voy a poner otra cosa que, mira, ya que estamos hablando. Sé que me vas a poner y el nombre de la banda me mola mucho. Sí, ¿no? Ah, ya, <laughs> está, Y la cosa ya justamente tan han pasado el parte. Me mola, me mola. Que estemos aquí siempre. Todos... Es un rollo que me va. Sí, sí. vas a poner ahora. Además, con el rollo total que estamos hablando de que todo el mundo tiene que estar como calladito, pues con esto no te callas ni de coña <laughs> escuchando este grupo. Son Anticimex y la canción Total Silence. Uh. Transitant és una llibreria amb més de 2.000 títols d'editorials autogestionades i independents, llibres de crítica social, narrativa i poesia independents. Transitant és molt més que una llibreria, és un espai cultural i polític. Ens financiam a base de socis i sòcies i per seguir endavant necessitam de la teva ajuda. Per contribuir a mantenir aquest espai obert, entra a la pàgina www.transitant.net o visita'ns al carrer del Socors número 16 de Palma transitant. I'm a sí, amb aquesta falca vos recordàvem que la llibreria transitant a Ciutat ha eh, celebrat dos anys de vida i que necessita, estan recaptant els socis per a la temporada 2015, o sigui que des d'aquí vos convidam a fer-vos sòcies d'aquesta llibreria. I aquesta cançó que ha sonat després de, de la falca, que ens han passat de transitant, que era, Jota? Idiot. Idiot, també. Eh. Què, tens uh, què dir? No, no, no. a mi m'agrada aquest tipus de grups així. Som, som idiot i... Uh -huh. I I don't care. No, diu, diu, eh. diu l'estribillo. Sí, sí, sí. sí. Amb Era, aquell... Dic, dic, dic, dic. No, és, Es Diglo Abortions, mm -hmm. és d'un dia radiant. menys. més o menys, sí. Del seu primer LP, e Out of the Womb, veig una, una banda una banda canadenca de la Colúmbia, Britànica i hem escoltat el tema, com han dit, idiota. A mí me gusta el tipo de, este tipo de bandas así en plan... Gamberro. Con, gamberro, ya, así, Belgian Society, eh, Screaming West, el Rapper Teenage, son más o menos parecidos a este grupo. Eh. bueno, ja sabeu que al llarg del programa, si ens escoltes en directe, pot participar a través del 971 125 381 i si ens escoltes al llarg de la setmana ens pots enviar el que vulguis a la nostra bústia de Burofax, que és, ara és 1984 gmail.com. Ens acaba d'entrar el Burofax, doncs... Pues, eh, el 7 polgades d'Iron Merda, una banda mallorquina que vos presentàvem setmanes enrere, ja que ens van enviar el test pressing i tot. Per ara ens envien el disc amb portades i tal. Uh, pues són Sistema. mitja dotzena de temes, mm -hmm. dos a una cara i quatre a l'altra. Mm. Ells són un trio que el forma en Òscar, en Martí i en Bernat, i això ho editen Desorden, All Kids Brigade, Rodel Records i una pequeña participació des d'aquest programa. Anem a escoltar la cançó Dismerda amb la que Iron Merda se presenta. Mm. Transitant és una llibreria amb més de 2.000 títols d'editorials autogestionades i independents, llibres de crítica social, narrativa i poesia independents. Transitant és molt més que una llibreria, és un espai cultural i polític. Ens financiem a base de socis i sòcies i per seguir endavant necessitam de la teva ajuda. Per contribuir a mantenir aquest espai obert, entra a la pàgina www.transitant.net o visita'ns al carrer dels Socors número 16 de Palma. Transitando. Pues mm. mira, antes de comentar que estábamos escuchando, bueno, ya comentamos, ya que lo he dicho, Oxymoron, la canción Razor Blade, pues el tema del, del EP de Iron ¿verdad? <laughs> Es una pasada, porque está grabado en cuatro horas, en pleno agosto, ¿eh? <laughs> el 15 de agosto ahí en el local de ensayo del Hipódromo de Mallorca, tío. Qué fuerte. Pues sí, un, un joc emblemàtic, no?, en aquesta illa. Sí, sí, sí, no, però aquí que en pleno agosto, madre mía, qué calorazo. Pues sí, ens entra un burofax precisament de gent relacionada uh, a l'underground d'aquesta ciutat i són la gent de Special Forces Rock and Roll que ens informen que aquest diumenge a migdia a l'hora de vermut a les 12 eh, actuen Mente Mínima, Tentol i Microfone a la posició de Palma, amb entrada de 3 eurillos, un concert d'un i una bona proposta. Gràcies per enviar-la. Bueno, eh, que, seguimos que una banda americana, Chicago. Sí, bueno, eh, hemos pasado a Alemania, ahora pues tocan los americanos, digo yo, ¿no? ¿Quién, va ahora? Los americanos. <laughs> Los alemanes los hemos dejado atrás, que eran un Ahora vamos con los americanos. Eh, es que me em fe de porque web, porque me fa señas que no, que no. <laughs> es que está ahí eh, pregonando bueno. Eh. que, lo, que, tiren los que tiren ya los renos del trineo, pero ven que no, que no, que, no. dicen que no, que Papá es que tire este año. wow. <laughs> Bé, una, una banda de, de Chicago és Namis Alex White and the Red Orchestra és una cosa bastant rara. Bé, escolta, una cosa diferent. Mm. Sí, bueno. És, és diferent, és diferent, és un punt diferent, està a l'escena local de, de Chicago, diguem, dins underground, no és que sigui mm -hmm. punk, no, claro, com no. Oximorro, no. És, és diferent. <laughs> Eso lo te, es lo que tiene este programa, que siempre escuchamos cosas diferentes, Diferente. no todo igual. Porque somos libres, podemos elegir. Exactamente. Así <laughs> així com definís la llibertat en Fede. <laughs> bueno, abans que por este mes, això de ser el primer LP és del año 2005, i, ja poc. I escoltarem el tema que, que abri l'EP, Don't Turn Me Up. Molt bé, doncs pues anem a descobrir a Miss Alex White and the Red Orchestra. Pues va. ¿Entra tu baúl o no? No es de mi baúl, pero puede ser que entre, porque la verdad es que este estilo, este estilo de música me gusta mismo eh. Yo no me con que este repete mis cosas. Sí, seguramente, claro, pero bueno, ya te digo, me, no me desagrada para nada. Estamos aquí como si estuviéramos bailando rock and roll eh, en estas ron. Sí, eh, ahí. Pero bueno, si quieres, ahora te pongo otro grupo que ah. también va del mismo palo. Así, ah. totalmente. Nos quedamos por ahí, por Estados Unidos. Y pondremos, pues mira, hace tiempo que no escuchaba nada de ellos y tenía muchas ganas de escuchar. Además, que justamente, mira, se la voy a dedicar a una persona que esta mañana se ha levantado escuchando esta canción, que es mi gran amiga Telemadre del TNT, que justamente se ve que se ha levantado muy animada. Y vamos a escuchar la canción de Rancid con la canción que se llama. Mm, no, la canción Rancid, no, el grupo Rancid, perdón. <laughs> con la canción Red Hot Moon del LP Indestructible. Oye, te veo con mucha envidia, envidia, ¿no? Envidia sí vamos a comer esta noche para relajarse. Te veo con mucha envidia hasta toda está gent que está allá a Norteamérica. Eh? Porque la verdad es que tenemos eh, tenemos a... A Orden Mundial. A Orden Mundial y te vas aquí con, bueno, vamos a poner un tema de ahí. hubiera molado ir, ¿eh? <laughs> Vosotros sabéis que sí, porque me hubiese gustado haberme ido a esa gira, no por conocer Estados Unidos, porque me la bufa, ¿no? Sino por ir con ellos, tío, ahí en plan... Mm, tour de costa a costa totalmente. De costa a costa, tío. <laughs> Costa a costa y tiene porque me acosta. me acosta. Venga, vamos con Rancid y la canción Red Hot Moon. to the graveyard ship tonight. ACs. Cali, California's got a reputation that she did ask for. And she's waiting for an escape now. Escape is called the 164. Now Casey, she don't want me or she is wrong. And Casey, she wants to run, run, run. She's a punk rocker. She don't trust no one. On a South bus all alone. Under a red hot moon, take a bus downtown through the graveyard shift tonight. Under Red hot morning, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. KC was never caught up like the rest of the rats in a fucking maze. Check me out, she said, I'm in a concrete jungle. I'm an individual and you are stuck in a haze. Oh hell no! She knows what the truth is, and she says so. And she knows who her friends are, so fuck you. Don't get no closer, it'll only make her run far away. Under the red cars downtown to the graveyard shift tonight. Under the red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. I knew Casey's right up in well. Let's say we spent a lot of time hanging out. I always thought it's already that she'd be the one to get out of here and make a life for herself. But when we found her in the Lily Park, in the dugouts, it was cold, deep, and dark, and no one knew gonna wake up. I think she finally made it back home. Now, under the red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. Under the red hot moon, take a bus downtown to the graveyard shift tonight. time for your mind, two times for your soul, three for the graveyards and the money I fold. Dipped out in the city where the sun burns slow. No hope, it's a pity. I can't say no. Not my time to go. It's not my time to die. The last thing I want is for my mother to cry. It was love at first light, the very first night. Things have never been the same since I took my first flight. The way I live my life, I love, I live lost me from the start, you lose, you'll never have this. Untouched, done, leave, back up, you don't want it. Sticking for his cash, his back, now we flaunt it. Take to it pass, I take to it blast. Bust a motherfucker, I'm out of you smash. Dipped out, high as fuck, I'm out of control. Let's bounce, rock, skate, man, I'm ready to roll. Bueno, i ara eh, posarem un cachito de, de documental que, que varen fer la gent de la Camsa i bé, Dali Larry i lo ho xerram. Bahía de Pasaya, enclave natural privilegiado de la costa guipuzcoana. Utilizado como puerto desde la época romana, es en los siglos XII y XIII cuando comienza a destacar por la construcción y el armamento naval. Importante fundadero en la pesquería de ballenas y bacalao en Terranova, punto de intercambio con las colonias, sede de la Real Compañía de Caracas y Filipinas, este lugar entra de lleno en el siglo XX con una fuerte industrialización y la época dorada de la pesca de altura que hacen que los municipios colindantes a la bahía crezcan exponencialmente en todos los sentidos. Pero tras unas décadas doradas, la crisis de los 80 y el fuerte declive de la pesca consiguen que la zona entre en una profunda depresión de la que ni a día de hoy ha podido salir. Paro, ruinas industriales, dejadez institucional, fuerte contaminación, droga, debacle demográfica, hacinamiento urbanístico y falta de equipamientos deportivos o culturales son solo parte del problema que los habitantes de la zona con la renta per cápita más baja de Guipúzcoa han de aguantar, quieran o no. En este escenario urbano decadente, declarada una de las siete zonas más degradadas de Europa, arrancamos. pues sí, així comença el documental que la gent de uh, la Campsa han titulat 20 eh, anys de 20 anys de sueño i escombro i que el podreu localitzar bueno, a través de la seva pàgina web a eh, docucampsa.wix.com uh, bueno, pàgina web, aquí podeu trobar el vídeo que està penjat i està molt bé el documental per veure una miqueta el que han estat aquests 20 anys de, de somnis, d'escombros com diuen ells no? I, i com a poc a poc uh, han anat sobrevisquent i transformant eh, a pesar de, de, de les males de, de, de, de que, diguem-ne, l'Ajuntament els hi tirés un, una, un, tros d'espai que tenien i que havien utilitzat molt. Uh, ja ho sabeu, el docucamsa, 20, 20 anys de sueños i escombros. Pues sí, una casa que val la pena, d'aquelles que valen la pena que segueixin en peus, no com altres, que encara que no siguin negres, eh, es poden ser de color rosa eh, i, i podrien ser derrocades. Hemos a una canción que se dio Derrumbando la Casa Rosada, de una banda argentina dels anys 80, se en día Alerta Roja, y de la cual ahora se reeditat eh, las primeras grabaciones y, pues la Casa Rosada es como el palacio de la Mancloa o lo que sea, ¿no? La Casa Blanca de, Washington. La Casa Rosada. Pues derrumbando la Casa Rosada. Y, creo que hace poco se han, bueno, hace un par de años, se han vuelto a, se han vuelto juntar los alerta roja. Ah, pues creo, pues mira. creo. A ver si se dejan caer por aquí, por yo qué sé, Yoseta, por ejemplo. Venga, dale, vámonos. total, en aquest LP d'Alerta Roja que ha passat per les mans de, del celler i Lengua Armada i que se titula Algo está cambiando y muy violentamente, apareixen 15-16 cançons amb les lletres d'aquesta banda prehistòrica de la història del punk argentina. ¿Entra en tu baúl o no entra en tu baúl, Alerta Roja? Puede entrar, puede entrar, la verdad es que está muy bien. Me gusta, me gusta el, el ritmo que tiene y tal, muy ochentero. como muchos grupos que, me gustan. <laughs> ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo que el LP que tengo en mis manos, que lo, lo edita C Records, es un grupo de Zaragoza, son cocadictos, es un grupo de, de principios de los 80 y esto se grabó entre el 83 y el 84. Era un grupo pues que la verdad es que no me acordaba ya mucho de ellos pero eh, había una chica pues que cantaba en plan desechables, pero no, no es el mismo material, pero siempre que canta una chica en un grupo, la verdad es que siempre atrae bastante por, por cómo se comporta en, el escenario y, y... bueno, ¿Y qué grupo es? ¿No has dicho quién son? cocadictos, cocadictos. Justamente ah, que hablabas de sus debilidades. No, no, no. no Como dicho, no. son cocadictos. <laughs> <laughs> no, se llaman así. Se llaman así, justamente, cocadictos. Pues no conocía este disco. No conocía este, ¿Este disco. salió en la época? ¿O, es una, un, directo? Yo que recuerde, en la época salió un EP. El EP no lo conocía. Eh, el EP no lo conocía. Yo me acuerdo que había un EP. Yo tengo temas grabados en cinta, como siempre era usual en, esa época. Todo el mundo que pillaba algo, pues enseguida citar vírgenes y a grabar, a grabar, a grabar y a tener siempre un pequeño baúl como tengo yo, <laughs> repleto de cintas de muchas bandas, hasta de grabaciones que a lo mejor tú dices, hostia, y esto estaba grabado son primeras grabaciones, lo que pasa que después cuando se, masteriza y tal, pues cambia bastante, ¿no? Pero a mí me gusta siempre el sonido pues del principio, ¿no? O sea, así totalmente de maqueta o de local. Aquí aparecen temas en directo, aunque aquí hay temas que pone que están grabados en un sótano. Hay temas en directo que sí, que están grabados en un sótano orgullo de Zaragoza. Hay después en directo en, en concierto, en una muestra de pop rock de Zaragoza. Y después es en ensayo de local, típico y tal. Y también pues está dedicado justamente al guitarra y, a Alma, que me parece que murieron ya hace un tiempo, no sé si hace mucho, hace poco. Eh, eso me tendría que informar, pero veo que está aquí eh, puesto en la dedicatoria. Y bueno, eh, vamos a escuchar una canción de este disco para no justamente pues... extendernos más. Extendernos más y tal. Y como no, pues una canción que justamente a ella le iba bien cantar en directo o, donde fuera, que es Estoy hasta las tetas, cocadictos. no ha muerto. Vive entre el ruido. Un esclavo del ruido, más ruido, más ruido. El ruido no se duerme, se consume. No queremos orden. Viva el ruido. Curraca. Radio Bronca. Doncs sigui, com comentàvem la setmana passada eh, i seguint amb la línia d'aquesta, vos llegeixo la notícia, en aquest cas de, de la directa, i, i diu així, jubilació daurada pels dos guàrdies urbans del cas 4F condemnats per tortures. En principi, haurien de passar els propers dos anys de, eh, a la presó, però durant la resta de la seva vida rebran el 100% de la nòmina gràcies a una sorprenent decisió de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. I és que els ja arxiconeguts Víctor Bayona i Bacari Sam, Samyang tenen 34 i 38 anys respectivament, però estan jubilats. Així ho va donar a conèixer la revista GUP, òrgan portaveu de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els dos policies condemnats a dos anys i tres mesos de presó per les greus tortures infringides a Juri Jardín i que van ser la peça clau testificat del 4EF rebran entre 1.600 i 1.800 euros mensuals des d'ara fins que es morin. Aquest desenllaç laboral tan sorprenent ha estat el resultat d'una llarga maniobra administrativa que els ha permès burlar la pena d'inhabilitació de 8 anys i mig dictada per l'Audiència de Barcelona, abans de passar a la condició d'inhàbils a conseqüència de la sentència condemnatòria per infringir greus tortures, van aconseguir una declaració de situació d'incapacitat permanent total gràcies als informes favorables redactats per l'Institut Català d'Evaluacions Mèdiques que han fet possible aquesta jubilació tan anticipada. Segons ha pogut saber, la directa, les raons de la seva presumpta incapacitació estarien relacionades amb aspectes psiquiàtrics genèrics de tots dos agents, tot i que no hem pogut conèixer la identitat de les, de les especialistes que han, eh, van signar els informes que suposadament ho acrediten. Cal recordar, però, que tant Bayona com Yang havien superat els exàmens psicotècnics corresponents per exercir com a policies i fins que no es va dictar la condemna ningú no havia detectat res que els inhabilités per treballar com a antidisturbis. En el cas de Yang, tal com ell mateix va explicar durant el judici per les greus tortures ofertes pel, ciutadà, eh, pel ciutadà Trinidad i Tobago Yuri Jardin, es tracta d'un policia que tenia en encomanades funcions de formació dels nous efectius que s'incorporaven al cos i, per tant, la plena confiança dels seus càrrecs superiors. En relació amb això, és important destacar que després d'aconseguir aquesta jubilació d'or per suposada malaltia, tots dos han continuat fent vida normal. En el cas de Sam Yang, com a professor d'un gimnàs a Sant Quirze del Vallès, en el cas de Bayona, amb una activitat física i d'oci a ple rendiment. Aquest últim, pocs dies després de rebre la primera nòmina de la seva nova etapa de jubilat, com tot just, quan tot just havia celebrat el seu 33è aniversari, va organitzar un viatge al Japó per gaudir de la caça de la tonyina, acompanyat de quatre agents dels Mossos d'Esquadra. Pues sí, decent job. Well, I'm just not that kind of guy. And I've never been rich, and it's not what I made me for. But I think it's time to testify. So if you want me, this is what you get. Well, you better be sure, ain't no time for. I really got no choice I'm busy making noise with the boys We got supersonic toys To busy making noise, busy making noise with the boys never been a saint. I'm sure I had a drink or two but always been true to my heart. Well, I'm a restless soul, poisoned by rock and roll. So you better get the picture from the start. If you want somebody to hold your hand, I'm sorry to say, I just ain't that kind of man. I really got no choice. I'm busy making noise with the boys. We got supersonic toys. Too busy making noise, busy making noise with the boys. choice. I'm busy making noise with the boys. We got supersonic toys. Busy making noise with the boys. Busy making noise. Busy making noise. Busy making noise. Busy making noise. Busy making noise. Busy making noise. Busy making noise. Busy making noise. Busy making noise. Bueno, antes de, este, esta banda, los de Curraca, eh, es un grupo de punk histérico por tres chicas latinas de Texas. Son gente de criaturas, para el que quiera más información sobre el grupo Curraca. Lo, <clears throat> edita el sello Trabus Records, es un discazo, la verdad es que la canción <laughs> es un total. Y ahora lo que estábamos escuchando es una banda que confronta justamente Londres y Estocolmo, son gente inglesa y sueca como podéis deducir. Son un grupo que se llama The Crunch. Y sus componentes, pues son gente muy, muy, muy, muy mítica en la escena punk old school. Son el batería, pues cuando vaya diciendo los nombres diréis, joder, vaya pedazo de grupo, ¿no? porque es Terry James, el batería de los Clash. Eh, Mike Jegus, que es el guitarra de los Connie Reyes. Eh, o sea, así como lo voy diciendo, es como tocan también en la banda que están ahora. En el bajo está Dave Treguna de los An 69. El guitarra y voz de Sulo Carlson de los Diamond Dogs. Y en los teclados y panderetas y coros, que está bueno, el bajista y, los guitarras también hacen coros, es eh, eh Schulz del grupo Dos Interna. O sea, un grupazo total. Eh, eh, se formaron a mediados del 2013 y ahora solo han sacado un par de singles, un EP, y en el 2015 pues darán a luz. Bueno, me parece que han sacado el EP, perdona, y en el 2015 van a sacar su segundo LP. E o sea, están puestos ya en onda de sacar cosas ya, esta gente mítica ya en el mundo del punk. Sí, de la música en general. Ahora hacer un poco de punk rock, power pop. Pero vamos, la verdad que a mí no me desagradan, están bastante bien. Unos puretas, ¿no? Sí, sí, <laughs> de tu quinta, de tu quinta. Eh, no, eh, son un poco más mayores, pero bueno, eh, no dejemos que justamente es la onda que me mola a mí escuchar a veces. Ah, pero bueno, después tenemos una cosa especial, porque claro, hay otro más pureta que le vamos a hacer un pequeño homenaje por su aniversario. Pero antes vamos a pasar con otra banda que te justamente te vaya te va a chocar por el estilo de música, pero al modo que son justamente en teoría etiquetados como tribu urbana. Es un grupo de Portland y han grabado este magnífico eh, P, en, en, Alemania. Es un grupo de que se que se, hacen llamar RAF. Yo sé que son unas siglas y lo está buscando y no sé si son, por ejemplo, la Royal Aviation Force totalmente. Otra cosa que significa frente roja de no sé qué. Es una historia también que yo lo estaba mirando y digo, bueno, me quedo con las dos. Me quedo con las dos y me, es igual. <laughs> me es igual. O sea, las, iniciales no sé cómo serán, pero seguramente cuando mire detenidamente el LP, pues seguramente descubriré cuáles son las iniciales del nombre de esta banda. Es una banda, además, que ya te digo, son mods, pero la música que hacen en esta canción, si te digo, para mí me parece muy punk rockera. La canción se llama It's a Mother World. Festival de Cirque de las Culturas tiene el placer de presentar Circo de las Culturas de Nadal, festival multidisciplinar para acollir artistas y compañías de las artes escénicas locales y peninsulares. El Festival Circo de las Culturas es un evento dedicado a mostrar los, paisajes escénicos de las islas. Circo de las Culturas cumple nueve ediciones consolidando un festival de carácter social dedicado a todos los públicos, nueve años ofreciendo circo, talleres, música, documentales, sociales, cursos intensivos de artes escénicas. El Festival Circo de las Culturas es un festival <clears throat> de, sensibilización. Años atrás dedicábamos el festival a proyectos de cooperación internacional que desarrollábamos en Colombia y Ecuador. Este año queremos sensibilizar y dedicar y mostrar todo el apoyo al trabajo de, los y de las artistas de la calle y pedir a las instituciones que dignifiquen el oficio de las artes escénicas en la calle. Los días 26, 27 y 28 de diciembre se habilitarán tres espacios escénicos en Ciudad de Palma, Plaza Mayor, Plaza España y Carrer San Miquel, donde actuarán compañías locales, nacionales e internacionales. Los días 26, 29 y 30 de diciembre los espectáculos del Circo de las Culturas de Calle visitarán la ciudad de Inca. Además de los espectáculos de calle, os invitamos a asistir a las tres galas de circo de las culturas que se celebrarán en tres espacios escénicos y culturales de las islas de Mallorca. La gala de Sir de Nadal del cabaret Sant Esteve, lugar a Casa de la Cultura d'Inca a les 7 i mitja. El dissabte 27 de desembre, a Gala de Cir de Nadal, a Casa d'Espoble d'Esporles, a les 6 i mitja. I el diumenge 28, al Teatre Xes Fortesa, Cabaret Innocent, teatre eh, a les 6 i mitja. Aquestes són algunes de les propostes que estaran demà de, de, aquesta, de la companyia de, de, de Cir de les Cultures. I, I ara la gran inauguració s'està realitzant ara mateix amb eh, una espècie de passacarrers i batucada que estaran eh, recorreguent tots els llocs on s'habilitaran aquests espais al carrer de circ i que és avui dissabte a les 6 ha començat i estaran passejant per Palma eh, començant des de plaça Major fins a la plaça Espanya i, i bueno, això... Sí, carrer Plaça Major, carrer Sant Miquel estaran sí, para... Pachamama hacia el, el evento. Sí, bueno. Pues ara anem amb una cançó que, eh, que se fa dir Monegros 666. Tú, Raúl, has cruzado los monegros. Mira, si te cuento. cuando escuchamos la canción te cuento la historieta, que es compleja. <laughs> pues desde Cremón Records en Sarriba, un LP de Deutemazos de una banda de Barcelona, hardcore, fangal con base rockera en la línea de derrota y Motorhead. Se fandi desierto. Y eso es Monegros 666. Vamos para allá. combatente instinto ya se nota que me conoces muy bien sabes cómo me pone no los pies me hago el loco como si no los viese ignorando que eso solo te hace más fuerte ya se acabó la noche tranquila desde tus piernas los que de no nos fumamos la hierba La no, no llegué ni a ponerla Se nota que me conoces muy bien Sabes cómo me pone en todos tus pies Me hago el loco como si no lo viese ...pedimos Fuego, escoltas... 1984 ...desde Tito Titoeta para para la resta del mundo... Pues como te comentaba, Fede, que si he, he, pasado por Monegro, la verdad es que sí, fue hace mucho tiempo que salíamos de, de Barcelona eh, fuimos de, en barco desde Palma hasta Barcelona con todo el equipo, eh, cuando estábamos en esta época de División de Honor, dorada, <laughs> en teoría. Hablamos de los Voltos. De los Voltos, sí, pero bueno, no quería comentar eso, pero porque los Voltos ya <laughs> no, tienen... si la gente piensa que, los que con No, no es con, con barriguitas, sé. <laughs> Con barriguitas no, porque es muy posterior. Pero bueno, ah, cuando justo antes salimos del barco, yo no había dormido, había pillado un cogorzón en el barco y tal, eh, tuve un nidillo por ahí con una chica y tal, no sé qué. Oye y ya me dijo el entrenador, dice, Raúl, me cago en 10, duerme por lo menos en el autocar que verás qué partido. Y es que, ah, no pasa nada de tal. De esto que nada más tocar el, sillón del autocar me quedo torrado. Y esto que cuando abro los ojos yo diciendo, tío, qué calor, qué calor, qué calor. Y cuando abro los ojos solo veía campo árido. Y digo, ¿esto qué coño es, tío? De repente en medio, en medio de la nada de lo árido, veía un tractor que yo digo, ese hombre que está labrando, si está todo, seco aquí, <laughs> que está labrando y tal. Y yo pidiendo agua y la gente dice, no, no, no hay agua y tal. Y digo, ¿y dónde coño estamos? Y dice, en el desierto de Monegro. Digo, el desierto de Monegro, digo, parece el Sahara o el desierto del Gobi, eterno. O sea, tú no sabes lo eterno que me hizo, o sea, pasar todo ese desierto y llegar a Zaragoza, tío. O sea, yo dije que nunca más cruzaría los monegros. No deberías haber pasado los monegros, <laughs> Pues este grupo que escuchábamos, eh, Desierto, se, llamaban, se llaman precisamente, acaban de lanzar este este disco. Creo que es su primer disco y era la canción Monegro 666. Pues sí, la verdad es que sí, es 666. pues dice, ya está cargada la furgoneta, písale a fondo, sal quemando rueda, cruza el desierto de los Monegros rodeado de zombies Vestidos de verde. Chúpate eso. Pues sí, la verdad es que te puedo decir que era un tractor verde <laughs> y yo decía, madre mía, <laughs> eh, se han inspirado bastante bien este grupo, se han inspirado bastante no bien. No debían ser los brotes verdes que hay por ahí. No, no, no, no. ¿Y son bongos? ¿Qué son? ¿El esto, esto, es, ya hablando del 666, mira tú, por aquí aparece una canción mítica de los Rolling, Simpatía con el Diablo. Bueno, justamente que hacer un homenaje a este, a este grupo, pero no solo al grupo, sino al guitarrista. Eh, el de los cocos, justamente. Se le caen los cocos en la cabeza y pierde ya el norte, pobrecito. Acaba de cumplir 71 años hace dos días. Imagínate tú cómo aún aguanta y perdura encima del escenario con esos pedazos de dacos, tío, que ya no son de dacos, parecen morcillones. Pero el tío toca la guitarra diciendo, no sé qué canción es, pero los dedos se me van solos y toca la guitarra que para mí es magistral. O sea, escuchar los Rolling siempre en casa se me ponen los dedos, o sea, los dedos no, los, pelos. De <laughs> punta. los pelos de punta. Es que ya te digo, me emociono, me emociono. O sea, los Rolling para mí, eh, junta, hay gente que dice los Beatles y tal, pero no, para mí siempre los Rollins y los Kings y los Who me perduro, o sea, me gustan muchísimo más que los Beatles. Los Beatles tenían su momento con unas cuantas canciones que siempre lo digo, que me molan mogollón. Pero no soy bitlémico. No, ni bitlémico, <laughs> ni bitlemiano, como. ¿Y los de Bisbal, cómo se llaman? Bisbalistas. Bisbalistas, sí, pero Bisbal, por favor. Bisbalistas. Bisbalistas, sí, pero. Os vamos dejando aquí con un, este pequeño homenaje que le hacemos a Kate uh-huh. Richards, 71 años, que lo celebres como, como toca, que seguramente estarás allí ya con algunas chavalas por ahí, porque es un mujeriego. <laughs> Los Rolling, como volan, Simpatía con el diablo, vámonos. muy larga la canción, pues tenemos más cosas que poner aquí en 1984. Uh, uh, uh, es que estamos aquí muy bailongos con esta canción. Es que sí, con unas cuantas chicas como el otro, <laughs> Hombre, si el tío se lo, se lo monta. Aparte, <laughs> se lo monta. Pero bueno, <laughs> yo recomiendo que, os compréis los libros que escribió de memorias el Keith Richard, que es muy, muy eh, elocuente. Eh. elocuente. Lo recomiendas a título personal, ¿no? Yo, personalmente, pero vamos, seguramente la gente gusta los Rolling Stones pues mira, no está nada mal. Yo me pillé uno, estoy por la mitad y tiene muchas cosas que contar, eh, colega. Ah, pues si odias el món y eh, te odias a tu mateix, la canción Wonderful World, el grupo que vos presentam que arriban desde Normandía. Normandia. Se Armstrong. Genital Diggling. Que creo que son unas tías que están cabreadas con... Con, tipos como Keith Richard. O como Mick Jagger. Estamos hasta las tetas. chicas tienen una voz gutural de hombre que te ¿eh? cagas, ¿eh? O sea, esta bebe mucho, mucha cazalla de esta nórdica. tal Juggling, igual no cantaba una chica, pero. Pero bueno. Eh, eh, eran personas. Yo te puedo asegurar que si vieras chicas que yo conozco, dirían, madre mía, qué camioneros. bueno, pues ahí queda. <laughs> ahí queda. <laughs> <laughs> Eh, estamos de Vamos a escuchar. es Navidad, es Navidad. La verdad es que aquí ya el champán ronda totalmente. los polvorones y <laughs> bueno, ven. ¿Cómo se pues nota que el clima nos anima un poco, pero aunque no nos guste demasiado? Vamos con una banda de Euskadi que nos manda a través del correo ordinario eh, su nuevo disco. Luego os comentamos quién son. Pues, com podem, una banda des de, arriba des d'Euskadi, se fan dir Ancient Emblem, algo així com a emblema ancestral. És un LP titulat Throne with No, eh, editat pel celler Crustas Fug, i és una banda amb gent que arriba de curtida mil batalles i, com veieu, un rotllo black metal crust. Però no canta ninguna chica. Uh, no te lo diré ahora, lo voy a seguir investigando. <laughs> bueno, nos dejamos de coña. Y mira, no tenía ninguna canción más, pero ahora justamente que ha rebobinado la cinta. He rebobinado mi, cabeza un poco. Y bueno, mira, me quiero solidarizar con la gente del Casal de la Montaña, bueno, y con todos los que ha habido pues esta movida esta semana, con los de escuadra y demás. Una canción de un grupo mítico para mí, siempre, que me lo pasé pipa viéndolos aquí en el barco. Una gente, me parece que son de Cornella. Sé que son de Barcelona, pero no sé si es cierto. Sí, me parece que son de Cornella. De Cornella o de Tarrasa, no me acuerdo. Pierdo un poco el norte. Son las chusmas y os dedico esta canción a vosotros, eh, gente de, de las casas ocupas, que es La Vecina. Y en cuestión de feminismos, desgraciadamente seguimos a años luz de la igualdad. Los hombres de la izquierda no hemos entendido ni asumido que para que las mujeres se puedan autoafirmar nosotros tenemos que desempoderarnos que para que ellas ocupen el lugar que les corresponde, nosotros tenemos que desaparecer de esos lugares y que para que ellas se las escuche, nosotros debemos callarnos. Y eso pasa inevitablemente por renunciar a los miles de privilegios personales que, el patriarcado nos ofrece cada día. Eso es un parágrafo extraído de una entrevista a Javi eh, Larrauri y la va a tema que ha sonat tan adequat per eh, el comentari o la reflexió que havíem eh, fet abans eh, és de Fast Food Society, After the Worst, i el tema era The False, uh, the false Indoctrination of Gender. Pues ya sabéis, hasta la semana que viene, eh, después de Navidad, en 1984, y con más música, como siempre nos mola a nosotros. Y en Sacomiadama escoltant a lo de una banda de Zaragoza que se fan de Pol Pot. Creo que es el segundo LP, Strangeness, Y en acomiadam amb aquest temazo que te flipará Raúl, el rollo entre Joy Division y Parálisis Permanente. Wow. Venga, vámonos a los monegros. Venga, vámonos. <laughs> Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del